da pridobiješ i da ujediniš srca muslimana Srca Eusa i Hazređa koji su bili prije tvog dolaska u Medini na ratnoj nozi ti ne bi mogao ujediniti njihova srca, ali Allah ujedinio njihova srca. Nema sumnje da je jedan od najvećih ciljeva šarijata da se radi na zbližavanju muslimana, zbližavanje safova i redova. Tako da i ovaj projekat koja su braća iz Travnika pokrenula, zasigurno je jedan od najboljih metoda da se naša ljudska, vjernička, muslimanska srca zbliže i da na ovakav jedan način zbližimo svoje redove. Braćo moja, draga, koliko li je samo Kur'ana i koliko će Kur'ana biti proučeno za ova tri dana? Koliko li će samo biti upućeno osmijeha bratskih o tebe sumuke u većih ahrike sadaka? Jer i osmijeh svome bratu muslimanu je sadaka koliko li će samo biti učinjeno seždi ovdje na ovom mjestu, koliko li će biti razmijenjeno lijepih riječi, koliko li će biti razmijenjeno lijepih bratskih iskustava, toplih savjeta i tako dalje i tako dalje. I sve će to neko uzeti na svoj žiroračun koji je bio uzrokom da se ova braća iz čitave Bosne ovdje sakupe. Braćo moja draga, možda ćeš narednu godinu ili godina sjediti u hladu sa svojom ženom, a zaraditi možda seba abe za ova tri dana što nećeš za nekoliko godina. Ali stvar nije ta. Koji je bio uzrok i malo da se ovakav jedan skup održi, da se vraća sakupe, neka se raduje pod uslovom da prečisti svoj nijet u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer vidite kako braća neka trče desno i lijevo, trude se od kahve ovoga i onoga, samo da bi, eto mi ovdje, se sakupili i okupili. A Allah subhanahu wa ta'ala posjeća, pogledajte, čudan način. Da Allah posjeća Eusi Hazreć na bratstvo i na blagodat bratstva u islamu prije nego što posjeća na blagodat islama. I to što je Allah dolažanu spasio Eusi Hazreć od vatre. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَذْكُرُوا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم I sjetite se kada ste bili vi neprijatelji pa vas je Allah subhanahu wa ta'ala šta? Zbližio. Prije posjeća Allah subhanahu wa ta'ala na bratstvo i na jačinu bratskih ovih veza i pomirenje ljudskih srca prije nego što posjeća na blagodat džanneta i džahannama, odnosno džahannama, što je spasu džahannama. Što upućuje na veličinu i važnost bratstva u islamu. A nakon toga Allah spominje وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَنْقَدَكُمْ مِنْهَا I bi ste bili na ivici ponora od vatri, od džehennema, pa vas je Allah spasio. Zato, braćo moja draga, vodite računa ovom temelju u islamu, a to je ljubav, breska ljubav u ima Allaha subhanahu wa ta'ala, zbližavanje muslimanskih vjerničkih srca, izbijanje redova i safova muslimana. U tom kontekstu, inša Allah, Allah progovorit ćemo o nekoliko stvari. Braće moje drago, kad je tama, onda i najmanja svjetiljka i svijeća na pučini u mrkloj noći se vidi. Vidi se sa kilometara. Mi trenutno živimo u velikoj tami, gdje se raširio fesadi na moru i na kopnu, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, posjećajući Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na period prije džahilijeta, zahir al fesadu fil barri wal bahar. Raširio se fesad, nemoral. Griješenje Allahu i na moru i na kopnu. Ima kesebe taj din nas, na osnovu onoga što ljudske ruke rade. Slično stanje trenutno proživljavamo i mi na ovim prostorima gdje osnova neznanje, gdje osnova tama, gdje se ljudi na razno razne načine griješe prema jednim drugima i prema Allahu Azze azzeođer. Naćete deset kafana u jednom selu, a vidjet ćete tamo kako stidljiva jedna monara strši. Naćete stotine ljudi koji pozivaju u nevjerstvu, u kufr ili širk, i odagnavaju ljude da Allahove vere, a naćeš jednog ili dvojicu ili pet ljudi koji pozivaju na dobro, odraćaju zla. Baš u takvom stanju, kada je osnova tama, onda i bijela tačka, bijela mrlja se vidi i dolazi do izražaja. E ta bijela mrlja, ta svijeća, dragi moji brate, jesi ti, koji si odlučio da kreneš ovim putem. Zato znaj da ta tačka i ta svijeća ima svoj značaj. Nemoj misliti da ti koji si pustio bradu, dragi moj brate, da se ne gledaš. Ne, ne, ne. Tvoji postupci te kako bivaju posmatrani i gledani. Prvo od strane tvoje žene i djece koji ti trebaš biti daje i misionar i pozivač. A nakon toga od tvoje rodbine i tvoje komšija i ljudi s kojima se svakodnevno obraćaš. Ljudi gledaju u tebe. Na tebe odgovornost. Nemoj da kaljaš liku islama i muslimana, jer nemoj misliti da si neprimjećen, Boga misli u svakoj situaciji i te kako primijećen. Neko s dobrom namjerom, a neko s lošom. A nažalost često puta s lošom namjerom imamo ljude koji prate i gledaju šta ti i ja radimo. Zato vodi računa i budi svjestan tereta i odgovornosti koji nosiš na svojim plaćima. U takvoj situaciji posebno moraš da vodiš računa gdje teret islama pada na tvoja pleća. Tu dolazi do izražaja lijep ahlak, lijep moral, tvoje obhođenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tvoj odnos prema islamu, tvoj odnos prema ostalim ljudima. Jer u nas nema razdvajanja vjerovanja od ahlaka. U nas je iman jedno, jednako, šta? Lijepo ponašanje, lijep odnos, lijep ahlak. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslan Innama bu'istu li utemnim makarima lahlaka ja sam poslan da u potpunim plemenite ljudi, kod ljudi, vrline. To je došao. S time je došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije došao da izgradi samo vanjsku sliku iz muslimana, ne, ne. Došao je prvo kao poslanik milost svim ljudima, kao doktor i lekar ljudskih srca. A kad ljudsko srce se popravi, onda se popravi čitavo tijelo i onda taj iman i to vjerovanje mora da progovori u tvojim riječima i mora da se vidi u tvojim djelima. I to je iman. I osnova imana se tu nalazi. Ala inna taqwa huna. Doista je bogobojaznost tu, pokazao Allah poslanik sallallahu alejhi ve prema srcu. Vodi moj dragi brate, računa o ahlaku, o moralu, o plemenitim osobinama koji se moraju naći kod jednog muslimana, jer mi danas bolujemo od krize morala, mi danas imamo ljudi koji znaju puno možda o vjeri, ali mi nemamo prakse. Jer kaže Abdullah ibn Masaud radijallahu ta'alanhu, komentarišući i pojašnjavajući, i definišajući bogopojaznost, odnosno znanje, halalite znanje, pravo znanje, rekavši lejse l'ilmu kethretu rivaje, walakinna l'ilme kethretu hašir. Nije znanje da čovjek zna puno što je rekao Allah i što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Nije to znanje. Nije znanje da puno zna što je rekao Allah i da zna što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Nego je, bog... Nego je znanje da se puno bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala. To je istinsko i pravo znanje. Jer Osman ibn Ahman radi Allahu ta'ala anhu, čim povodom je objavljen kuranski ajet kul hal jestavi allazina ja'lamuna wal ladina la ja'lamun reci jesu li isti oni koji znaju i koji ne znaju povodom Osmana ibn Afana radi Allahu anhu je objavio Allah ovaj kuranski ajet a njegova žena na ila kaže Osman je provodio noći u namazu nije rekla puno je čitao, puno je učio, puno je znao Kur'ana napavit, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nego je puno provodio u ibadetu, Allah subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga, mi danas bolujemo, zaista bolujemo, u pravom smislu riječi. Od krize morala, jer više od deset godina ove dave na ovim prostorima pokazuje da ipak ima problema u našim srcima. Ipak pokazuje da ima problema u našim srcima i da moramo biti dalje misionari, pozivači svojim ponašanjem, svojim moralom. Jedna od tih veoma bitnijih osobina koja se mora naći kod nas muslimana jeste milost. O muslimanu, budi milosti prema bratu muslimanu. A još bolje možda da kažemo, o ti koji slijediš sunnet, o pristalico i sljedbiniće sunneta, budi milosti prema muslimanu. Jer ti si preči koji znaš, imalo nešto znaš o vjeri, preči si da se smiluješ svome bratu i svome komšina neznanju nego onaj koji nema to što ti imaš. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح قال الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم i ti si sa Allahom milošću blag blag prema njima A da si ti žestok, da si grub, da si osor, oni bi se razbježali od tebe jer niko ne voli grubost. Za ovog čovjeka kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hoćete li da vas obavijestim kome Allah zabranio vatra da jede njegovo tijelo? Ko je zabranjen vatr na sunnjem danu? Ala kulli, ala kulli, qaribin, hejinin, lejinin sahl. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koga neće vatra pržiti na sunnjem danu, kome je zabranjeno da jede njegovo tijelo? Vatra? onaj koji je blizak i lagan s ljudima, naćiš ga uvijek blizu ljudi. Nema oholosti, nema uzizanja nad ljudima. Lahak u svim situacijama. Na ovakvog je Allah u poslanih slova sallam prizvao dovu, odnosno za njega je učinio dovu. Smilovao se Allah, kome? Čovjeku koji prodaje, koji je lagan prilikom prodaje. Samhani da ba. Lagan, može se uvijek dogovoriti sa njim. U svakoj nije problem nikakav. Dogovorit ćemo se jer smo muslimani. Ali nažalost desi se da te čovjek ključe prekuće pozove zbog duga i da kaže kako mu njegov brat musliman prijeti pištolje. Praći on, takve stvari ne mogu se desiti. Kod čovjeka muslimana koji pada Allahu na seždu ne mogu se dešavati takve stvari. Jer Allah voli onoga koji je lagan, lahak, blizak ljudima. Zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimune irhamuhumullah Oni koji su milostivi a? Allah će ih se smilovati Irhamu men fil ardi irhamukum men fil sama Smilujte se onima koji su na zemlji Smiluj se, pa makar to bilo životinje Makar to bilo cuki Pa će vam se smilovati onaj koji na nebesima Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Braću moja draga neće Allah izvaditi milost iz srca osim onog koji je šakij koji je upropašten, koji je nesvetan. Samo od takvog Allah uzima milost iz srca. Kad vidite čovjeka koji je krenuo putem srđbe, putem nemilosrđa, putem oholosti, te sve ostale popratne osobine, znajte da Allah subhanahu wa ta'ala želi takvom čovjeku hajr, To je put nesreće i to je pro, to je put problema. Zato, braćo moja draga, obratimo pažnju na ove neke osobine koji su vama bitne da se nađu kod svakog muslimana, a pogotovo u našem današnjem vremenu. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Men te vada ali Allahi rafa' Ko se bude ponizio radi Allaha anze wa jel, Allah će ga uzdići. Poniženje prema svome bratu. Brate moj, dragi, znaj da vodi ka hajru i ka dobru. Jer, suprotno od poniženja, jeste, odnosno od poniznosti, halalite od poniznosti, jeste oholost, koja ne dolazi nikako sa dobrim. A vi znate da je definicija oholosti za koju Allah subhanu wa ta'ala zabranio da uđe čovjek u džennet, u čijem srcu se nalazi trunka jedna oholosti, da čovjek odbija istinu i da ponižava druge ljude. Zato što se više poniziš prema Allahu i što više budeš ponizan prema drugim ljudima, znaj da će te Allah subhanahu wa ta'ala uzeti i na ovome i na budućem svijetu. A nakon lijepog ahlaka, a nakon lijepog morala, treba da znaš, dragi moj brat, da ima veoma bitni stvari koje u ovom trenutku moraš da imaš na omu ti koji si izabrao ovaj put kojim si krenuo. Jedna od tih stvari koju moraš imati na omu jeste da živiš u veoma teškom vremenu. I na tom putu vodi računa da ne uradiš nešto što bi moglo koštati ostale muslimane. Brate, vodi računa da ne uradiš nešto što bi moglo koštati ostale muslimane. Jer previše je truda, previše je znoja, previše je novaca uloženo u širinju Allahove subhanu wa ta'ala vere na ovim prostorima. Pa odakle ti pravo da zbog svoje nepromišljenosti, bez znanja, bez pitanja učeni, uradiš neki postupak koji može koštati čitavu ovu davu i koštati muslimane na ovim prostorima. Ko ti je dao to pravo? Zar se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar se ne bojiš da ćeš možda svojim postupkom pocijepati džemata muslimana, safove i srca vjernika na ovim prostorima? Zar ne znaš da je jedan od najvećih grijeha kod Allaha subhanahu wa ta'ala da govoriš bez znanja?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 Zašto nisi pitao? Zašto se nisi posavjetovao? Ne kažemo da ima ovdje učenje, nema ovdje učenje, ali ima neko eto nešto ko malo možda više zna o tebe. I dođeš u džaniju i formira se sad muslimana, sve maša al tebarek Allah, ljudi koji slijede sunnet. Ja nisam joj zakasnio nakšam, pa ljudi formirali džemat. I znao nisam pristao za džematom, kad slučajno otvorim vrata vidim hođa klanja sa džematom muslimana dva ili tri safa. Da bi nakon toga izašlo njih par pita, eto ovaj efendija je kaže no water, murtedija. Mi nismo htjeli da klanimo za njim. Pa braćo, jeste ikog pitali, jeste s kim se posavjetovali, odakle vam pravo da rušite džemat muslimana? A? Kažu, On je novotar zato što kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala na svakom mjestu, on je nevjernik. Ovako kaže, doslovno, on je nevjernik. Novotar u redu, ali nevjernik, da ne klanjaš za njim? Koga si pitao? Odakle ti pravo, bojiš se Allah subhanahu wa ta'ala? Zar nisi čuo što kaže imam tahavija wa nara salata halfa kulli barrin wa fajirin? I vidimo namaz da je dozvoljeno klanjati za svakim i dobrim čovjekom muslimanom, ali isto tako i za fađirom, griješnikom. Zar ne znaš da je Abdullah ibn Umar i Enes ibn Malik radi Allahu ta'ala talanuma, zar ne znaš da su klanjali za Hadžad ibn Yusufom koji je bio zalim, nasilnik i bio je šta fasih pokvarenja? Zar ne znaš da je Abdullah ibn Mas'ud klanjao za Velik ibn Okba ibn Abi Mu'aytom koji je pio alkohol? Pio alkohol, pa jednog sabaha klanjao četiri rekata farda. Abdullah ibn Masud za njim u džematu, četiri rekata kolja, sabah namaza. Pa kad se okrenuo, kaže, ošte dom, još kolja, više. Kaže, Abdullah ibn Masud, dosta, dosta, četiri rekata, ne treba više. Ali je klanjao za njim, nije ostavio džemat. Zato kaže Allah poslanim sallallahu alaihi wa sallam, yusallune lakum, fe in asabu, fe lekum, wa lahum, wa in ahtahu, fe lekum alaihim. Oni će vam klanjati. Znao je Allah poslanim sallallahu alaihi wa sallam, da će biti mnogo fitne da će biti mnogo iskušenja kroz koje će prolaziti muslimani. Ali nije dozvolio da se muslimani cijepaju i da prave džemaate na takav način. Klanjat će vam oni. Pa ako pogode, ako njihov namaz bude ispravan, imat ćete i vi i oni nagradu. A ako pogriješe, onda vi imate nagradu, a oni odgovornost pred Allahom subhanahu ta'ala. Jer imam, ali imam obamin. Imam je garantiziran tog namaza. Zato Dozvoljeno je klanjati za imamom kome ne znaš kakva mu je akida, kakvo mu je vjerovanje, kakvo je, šta? Opredjeljenje mesturul hal. Odakle ti pravo da praviš belaj među muslimanima na takav jedan način? A ta stvar ne zastaje samo na tome, ona ide dalje i postaje rak hrana ovog ummeta. Postaje upala, karcinomi u ljudskim srcima i onda ćeš ga naći čitav dan i čitavu noć prebira koji je musliman, ako nije musliman. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله kaže imam Tahavija i mi ne, protekvi, ne proglašavamo nevjernikom. Bilo koga od sljedbenika kibli, ko pripada i okriče se kibli, sve dok ne bude zbog grijeha, osim ako ga ohalali. Kaže Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam in salla salatena, wa stakbala qibletena, wa akele zabihatena, fa huwa muslim, fa lahu ma lana, wa alayhi ma alayna. Ko bude obavljao namaz, ko se bude okrenuo okrećao kibli, ko se mi okrećemo. I ko bude jeo meso od muslimana, on je musliman. Svjedoči da je musliman, brate moj dragi. Ima sva prava kao što i svi ostali muslimani, ima sve obaveze koji ostali muslimani imaju. Povedi računa o ovome. Jer, dragi moj brate, ovo je vrijeme dave, ovo je vrijeme pozivanja ljudi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Nisi još ni pozvao svoga komši u islama, ti bi da ga izbaciš iz islama. Ne, nema mjesta, takvom satanju, takvom objeđenju nema ovdje mjesta. Ovo je vrijeme pozivanja u la ilaha in Allah. Ovo je vrijeme samilosti, ovo je vrijeme milosti, ovo je vrijeme blagosti. Brate moj, ahsin len nasi te sabit kulubahum. Ovo je vrijeme kad trebaš da porobljavaš ljudska srca dobročinstvom. Jer, kako kaže pjesnik, čini dobročinstvo pa će ti ljudska srca postati robovi. To je vrijeme sada da svojim praktičnim primjerom pokažeš i pozoveš ljude u lavu vjeru. Sad je vrijeme da nešto naučiš. Sad je vrijeme da na takav jedan način gradiš Allahu vjeru u svojim srcima, u svojoj porodici, u svojoj rodbini, u enziraš i retek il sad je vrijeme pozivanja svoje porodice, svoje familije. Dragi moj brate, naravno, ne kažemo ti da budeš budala, da budeš na samarem, pa da tvoja neka blagost a, pređe neke granice, Jer imate bezobrazni ljudi, ne kažemo da idemo u drugu krajnost, jer imate bezobrazni ljudi kad mu uradiš neko dobro, aha, onda se on uzoholi. Kao što kaže jedan pjesnik mu te ne bi, a? Ako budeš svakom, ako počastiš plemenitog čovjeka, poštuješ ga, uradiš mu dobro, onda ga posjediš, postaniš vlasnik njegov. Jer normalno, kad čovjek ti učini uslugu, ako imaš imalo u svom srcu ahlaka, morala, plemenitosti, uzvraćaš nego dobročinstvo dobročinstvo. Ali ako bezobraznom čovjeku uradiš neku uslugu, on će postati još više bezobrazan. Zato nije svako zaslužan da mu činiš dobročinstvo. S druge strane, i ti sam, treba da znaš da nije svako vrijedan da ti čini dobročinstvo. Ne mogu dozvoliti svakome da ti učini uslugu. Nije svako vrijedan da ti učini uslugu, jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je često puta odbijao pomoć drugih ljudi. Ne zato što je nije bio potreban, bio je poslanik sallam potreban, ali je bio spreman da nosi i dva kamena na svom stomaku, samo da bi podnio principe Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i nije htio da uzme uslugu od svakoga. Jer onaj ko pruža noge, ne pruža ruke ne znam, to ćemo otići da vam pojasnim ovaj primjer, ali u svakom slučaju čovjek musliman mora voditi računa o tim stvarima. Zato u ovom vremenu veoma bitna stvar da postoji mudri pojedinci, mudre ličnosti, mudri vjernici. Mudrost podrazumijeva da se čovjek nasmije kad treba se nasmijeti, da zaplače kad treba zaplakati, a da se ne ljuti radi Allaha subhanahu wa ta'ala kad se treba razljutiti jer to je mudrost, staviti svaku stvar, svaki postupak da odgovara određenoj situaciji i određenom mjestu. Jer kaže Omer ibn Khattab Allahu ta'ala nemoj izjednačiti dobrog i lošeg čovjeka. Jer ako izjednačiš i dobrog i lošeg čovjeka, onda ćeš učiniti nasilje prema dobrom čovjeku, A s druge strane, osokolit ćeš i ohrabrit ćeš lošeg čovjeka pa će još više postati bezobrazan. Zato kažemo, veoma bitna stvar mudrosti u ovome vremenu, da imamo mudre ličnosti, mudre pojedince koji će znati odvagati svaku situaciju, svaku stvar, da bi, inša Allah, okrenuli se za 20-30 godina i vidjeli, inša Allah, sliku Bosne sasvim drugačiju nego što ona danas izgleda inša Allahu ta'ala. Molim uzvišu Allaha subhanahu ta'ala zaista da vas nagradi na vašem trudu, na vašoj strpljivosti, pogotovo u ovako jednom malo težem ambijentu gdje kiša. Hvala Allah, opet nije snijeg, uvijek ima od gore, gore. Ali, zahvaljujući Allahu subhanahu ta'ala, pa nakon toga braći, ipak koja se pobrinula da ne pokisnete, da imate opet, evo i soka, Nadam se da će ovi dani i ovi sati ostati vama u lijepom sjećanju, gdje će inša Allah utala se vratiti vašim kućama sa jednim lijepim iskustvom. Bismillah.